is called I Love My Church. На прошлой неделе мы начали серию новых проповедей на тему «Я люблю свою церковь». Can, who of you were here? Кто из вас здесь был? Okay. Молодцы. Well, I gave all the reasons why I love my church. Я уже все причины перечислила, почему я люблю свою церковь. We talked about um, things that we love. You know, we, we, we love ice cream. Мы перечисляли то, что мы там любим сами по себе, там мороженое. And if you say, I really love ice cream, no если... one will think a thing of it. Да, и если вы скажете, да, я люблю мороженое, вы вот ни о чем думать больше не сможете. But if I say, I really love my church, но если вы скажете, да, я очень люблю свою церковь, people will think you're part of a sect. люди подумают, да, что-то у тебя с крыши пара не то. But we really love our church. Но мы действительно любим свою церковь. Because it's something that God has given us. Потому что это то, что нам Господь дал. It's part of God's plan for our lives. Это часть Божьего плана на нашу and it's жизнь. A privilege to be part of God's church. И это привилегия большая быть частью Божьей церкви. Um, when I became a Christian, I was 16 years old. Когда я стал верующим, мне было 16 лет. And um, I mean, I, I sort of like grew up in the church. Я вырос в церкви. but I never really accepted Jesus into my life. но я никогда не, при- не- не принимал св- Иисуса в свое сердце, когда рос в церкви. When I was 16, um, God just did this wonderful miracle in my life. Но когда мне исполнилось 16 лет, Господь сделал такое потряща- потрясающее чудо в моей For the жизни. first time, I realized that I can have a relationship with God, Первый раз в жизни я понял, что я могу иметь отношения с Господом. And it totally changed me. И это полностью меня изменило. I looked at life differently. Я смотрел на жизнь совершенно другими глазами. And I looked at the church differently. И я совершенно по-другому смотрел на церковь. And, uh, and when, when, I, when I got to meet people who were also born again, И когда я встретил людей, которые тоже были рождены свыше, and they invited me to the youth group, and they invited me to a home group, и они меня приглашали на молодежное служение, на домашнюю группу, that's when I really started growing in my walk with God. и именно в тот момент я стал расти в своем э, хождении с Господом. The church that I was part of, it was quite formal and quite um, individualistic. И церковь, в которую я ходил, она была очень направлена на человека, очень uh, uh, религиозная, формальная. Yes. So it was about my relationship with God, um, my witnessing. It was about you know, um, just my very personal relationship with God. Фокус был на мои отношения с Господом, мое хождение с Господом, мое свидетельство о Господе. Фокус был на э, человека, But на as себя. as I got Uh, I mixed with other people, Но как только я uh, начал общаться с другими людьми, I started growing. я начал расти. Because I mean, that's what life is all about, isn't it? It's about relationships. Потому что жизнь заключается в чем? В отношении между другими людьми. You can have very good friends, you can have a great time with them, Можно иметь очень хороших друзей, хорошо с ними проводить время. and that's fantastic. Это классно. But for some or the other reason, one or the other reason, when we come to church, we think, well, I can't really do the same here. Но почему-то, когда люди, они приходят в церковь, они думают, ну, в церкви, наверное, я не могу там хорошо время проводить, общаться с людьми. But, but I was very privileged in the church that I was. Um, people started reaching out to me. Но мне очень повезло, потому что церковь, в которой я находился, люди сами подходили ко мне первые, то есть они протягивали ко мне руки. Come to our home group. Они говорили, давай, приходи к нам на домашку. And it was great. Это было здорово. Because there I started get to know, um, you know, other people. Потому что там я начал узнавать других людей. They told about what God was doing in their lives. И они делились своим свидетельством, то, что Бог делал в их жизнях. Виктория тоже с приездом вам. Мы рады видеть вас. Виктория, we are happy to see you. And um, um, and as, as, as I mixed with these people, it really encouraged me a lot. И вот когда я общался, начал свое с людьми, мне это очень подбадривало и воодушевляло. И если об этом мы задумаемся, то на самом деле это очень хорошо отражает а, то, кто Бог есть. God the Father, Son and Holy Spirit. А, Отец, Сын и Дух Святой. Perfect community. А, совершенная община. Wonderful, loving relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. замечательные любящие отношения между Отцом, Сыном и Духом Святым. So, how can we reflect God in the church? И как мы можем отражать Бога в нашей церкви таким образом? By having those, that same wonderful, loving relationship bet- amongst Имея такие любящие же, такие же любящие отношения между друг другом в церкви. I very quickly realized in church that if you want to grow, you need to talk with people. Я понял, что в церкви, если ты хочешь духовно расти, ты должен общаться с другими людьми. We cannot grow into maturity by our own. Мы не можем становиться зрелыми сами по себе. Because that's the way God is. Потому что именно таким является Бог. It's not accidental. Э, мы здесь не случайно оказались. And when we build relationships in the church, build И relationships, когда мы строим взаимоотношения в церкви, we need to realize that um, we are accepted by God first of all. мы должны понять самое главное, что мы приняты Господом. If people don't know that they are accepted by God, there will always be a problem in relationship with other people. Если люди не понимают, что э, не, не поймут, что Господь их полностью принял такими, какие они есть, то у них будут проблемы в взаимоотношениях с другими людьми. We can be secure in our identity in Christ. мы можем быть уверены в нашей, а, в том, кто мы есть во Христе. If we're not that, если мы не уверены в том, кто мы есть we, во Христе, very often we put on masks, то очень часто мы носим такие религиозные маски. Потому что мы не хотим, чтобы люди видели, а, кто мы есть на самом деле. And if we're not careful, если мы не осторожны, we can talk with people and not really know who they really are. то мы можем общаться общаться с людьми и на самом деле вообще не имеет никакого понятия о том, кто они есть. So in our church we really want authentic relationships, real relationships with one another. И в нашей церкви мы хотим иметь настоящие живые взаимоотношения с людьми. We want to know who you really are. Мы хотим знать, кто вы есть. And some of you are afraid right now. <laughs> А некоторые из вас сейчас очень напуганы. You don't have to be afraid. Ну, не бойтесь. We're all imperfect. Мы все несовершенны. Like I said last week, there's one church that I've heard of. They've got a sign on their door that says "No perfect people allowed here." Как я уже в прошлый раз разговаривал вам, что есть такая церковь, у них церковь, у них э, табличка висит над дверью: а, "Совершенным людям места в нашей церкви нет." We all have our issues. У нас у всех свои проблемы и тараканы в голове. But God's goal for us is to become more like Jesus. Но Бог призывает нас быть более похожими на Иисуса. And in God's blueprint for our lives, the church plays a very, very, very important part. И у Бога есть такой план, чертеж, да, и в этом плане э, очень важную роль играет церковь. You cannot make it on your own. Сами мы не справимся. You need people around you. Нам нужны люди вокруг нас. We need the church. Нам нужна церковь. We need one another. Мы нуждаемся друг в друге. And that's God's wonderful plan for us. Это замечательный план для Бога для нас. I've asked Jana just to share in a few minutes what church means to her. Я попросил Жанну поделиться в нескольких словах, что для нее означает церковь. Let's welcome Jana. Давайте поприветствуем Жанну. Всем привет еще раз. Greetings to all of you guys. Хэнси уже почти все сказал. <laughs> Хэнси has already told everything. Э, и действительно, когда он говорил, что я люблю свою церковь, э, что может казаться что-то странным, и когда он меня попросил об этом, And when the Hansi said, like, if people say, I love my church, other people might think you are cuckoo, you're crazy. And, um, рассказать о моей жизни, and что для меня церковь и семья. Я вчера не могла даже, что... Не, я очень... В общем, я сегодня не спала, грубо говоря. So, Полтора Hans, часа я спала, потому что я не знала, что сказать. Hans asked me to share about what the church means for me, and today I had like one hour and a half of sleep because I couldn't sleep because I didn't know what I wanted to say. Я четко понимала, где я была и что со мной произошло в той жизни. And I re realized like my past, what happened to me in the past, who I was, and the change that happened in my life. И что такое церковь для меня это все. А все и как сказать? And the church for me is everything. You know, I mean, I mean like, Will, how, how can I explain it? It means everything. Uh, если кто не знает, в прошлом я была зависимым человеком. В моей жизни было все. Uh-huh. So if you don't know about my life, I'll share a little bit. Uh, in the past, I was an addict. I experienced all kinds of addictions in my life before. Я думала, что я только не сидела в тюрьме и не убивала, но... I think the only thing that I probably didn't do, I didn't kill anyone, and I probably I didn't sit in the prison. The rest I done. В моей, моей жизни христианской я поняла, что я убивала, делая аборты, и сидела в тюрьме, в тюрьме рабства, греха and, и and when I was, неправильных вещей. When I became a Christian, I realized, man, I did kill through abortions, and I was uh, in the prison, in the slavery of sin. Как апостол Павел пишет, что чего хотела, не делала, а чего не хотела, делала. Uh, and as Apostle, Apostle Paul said, what I wanted to do, I didn't do, but what I did not want to do, I ended up doing. И было очень сложно, конечно. Я не хотела жить, я хотела выброситься в окно. My life was very hard. I did not want to live. I wanted to commit suicide by jumping out of the window но совестливая была, долги были, надо было отдать. But I had a very more conscious. I thought, man, I own money to so many people, man, I shouldn't uh, fall out of the window. Еще не все I, было потеряно. You know, it's not the end yet, I have to pay the bills first. Слава Богу, Господь привел ко мне людей, которые мне сказали, что можно все изменить. Praise the Lord, God brought people in my life who told me that it's not too late, that I can change. И начался мой процесс. <laughs> And the process had begun. Могу сказать, мне понравилось сразу все. Горящие глаза христиан. I loved everything in the church, the burning эм, eyes of Christians. Когда я начала читать Библию, я поняла, что в этом сила, любовь, мудрость, доброта. When I started reading the scriptures, I realized it had power, the kindness, the strength in it. Постоянно видела те вещи неправильные, которые нужно менять, потому что, ну, у всех своя правда, как говорится. And I saw instantly like what things I had to change in me, you know, because all of us have our own problems. <laughs> Когда я увидела а, такое единство, я была в шоке. I was shocked to see the unity among the Christians. когда ты встречаешь людей, которых, ну, они тебе никто. When you meet people who are like basically nobody to you. Но они тебя встречают с улыбкой. But they greet you with a smile. Ты можешь их встретить через год, через десять, и они точно так же тебя встретят, они тебя помнят. Если не помнят, то ты можешь напомнить. And if you meet them in a year and ten Я напоминаю. years, they will they will look at you and smile. And if you don't remember them, they will remind you of who they are. So you know they don't forget you. Э, это было здорово. It was great. Я начала, у меня была возможность, я ходила везде, каждый день. У меня, я была пуста, и меня постоянно требовалось Слово Божье. я каждый день где-то была. So I had a great need in God's word, so I went to all the probably churches, conference to get fed with the word of God. Потом мне один человек сказал, Жан, тебе рано или поздно придется определиться. And one person told me, Жанна, you need to probably settle down in some church. Sometime. Я вроде определилась, вроде like, как мне понравилось, понравился Бог. Uh-huh. And I'm like, well, I, I like God, you know, I'm good, uh, I'm settled. Но мне сказали, что ты везде, но нигде. But he said, you go everywhere to all the churches, conferences, but you don't belong to anywhere. М, Потому что церковь — это семья. Because church is the family. А первое откровение, когда я покаялась, мне сказали, что где двое или трое собраны во имя мое, там и я буду среди But них. my first revelation that I got from scriptures, it says, when two or three people are gathered in my name, I will be there. So that was my concept. Для меня церковь была колокола, купола, иконы. Before my, my idea of church was like, you know, the beautiful domes of the cathedrals. Ну, в общем-то, и когда церковь Надежда здесь появилась, And when Hope Church appeared in St. Petersburg, а, я хотела очень помогать, что-то делать. Мне не было, мне не интересно было сидеть. Меня даже все время усаживали, потому что я новый человек, мне вроде как помочь надо, ну, расти. А я все время хотела что-то делать. you know, I can't sit still. You know, have to do, I have to help, I have to work. So at first, when I came, you know, people tried to set me down, like, okay, you sit down, listen, you need to grow, but I just couldn't. Но Господь все равно меня благословил. But anyway. Слава Богу, спасибо, и буду расти. Um, и когда был призыв что-то делать, я всегда хотела что-то делать. So someone, if someone called from the pulpit to like to help to do something, I always was in first row to do it. И когда вставал э, вопрос, ну вот там нужно помочь, я всегда искала возможности. Для меня в принципе э, не было такого, что да не, я буду там на работе, я задержусь, а там не пойду. Ну, я и сейчас категорично к этому отношусь иногда. So for me, you know, if someone asked me to help a church, I'll be in first row helping, and like the thought would not even have occurred in my mind that oh no, I have to do some work, I need to do this, I cannot help church. It was never a question. Эти люди, они были открыты ко мне. And those people in Hope Church, they were very open. Me, они принимали меня такую, какая я есть. And they received me just the way I was. Иногда было трудно рассказать какие-то вещи. Представляете, да, прошлая жизнь, ну, все было. Ты со временем понимал, что тебе нужно это оставлять, отдавать. So it was hard at, at first to share my life, you know, because in my past I did many wrong things, and, but I realized that I had to speak up and let it go, let those past things go. Легко говорить о своих достижениях. It's easy to talk about your achievements. Какой ты хороший. What a wonderful person you are. Но не всегда легко говорить о том, что грязно, неправильно. But it's very hard to speak up of your past, of some bad things in your life, sin. Ну, я понимала, что в этом победа. But I realized that there is a victory when you don't hide things. И сил, потому что благодаря тому, что Бог мне дал прекрасных людей, как Дэйв э, с Ханой, как Ханси с Леной. And God gave me such beautiful, wonderful people, Dave and Hans, Елена, которые Hannah. были открыты для, ну, для меня. They were open for me я могла поделиться, рассказать все. And I could share with them openly with everything. Я получила свободу практи- ну не практически, не считая тех вещей, эмоций, да, которые у нас у всех есть, там какие-то вещи, но все те вещи, которые меня связаны были с конкретными грехами, такими, когда вот, ну, прошлой жизни они все оставлены были мгновенно практически. Ну, almost instantaneously right away, uh, all the things from the past, the ones that bound me, the sin, when I spoke up, those things God broke away from me. Я всегда училась у них, вот, их любви, их терпению, потому что, зная себя, я была трудная. <laughs> Knowing my character, I was not an easy person. I learned from Hansi and, and Dave and Hannah and Lena how to love and how to be patient. <sighs> Могу сказать, что я очень часто была у них, у всех дома, Oftentimes I hang out at their place. И я начала делать так же, как они. And I started behaving like them. Я стала приглашать тоже гостей. I started to invite people at my общаться, house. встречаться. Communicate, hang out, spend time with people. И немножко маленькое отступление. Могу вам сказать один секрет. I'll как, tell you secret. <laughs> Когда я пригласила э, Дэйва, Тима, тогда Ханси с Леной был в ЮАР, я вот жила у них в квартире, Славу с Олей, и Хана тогда сказала, ты первый человек, который нас пригласил в гости. Я была в шоке. Я у них была почти каждый день дома. Um, Hansi and Lena were in uh, South Africa at the time, but I invited Tim and his wife and David. And uh, Hannah said that I was, Jana was the first person to invite them over to their house. And I was shocked because uh, I always went to their house, and I was the first one to invite them. It was shock. Поэтому не стесняйтесь пасторов в гости so, приглашать. Guys, Они тоже shy. в этом нуждаются. Invite your pastors to come over to your house. You know, they need that too. Ну, в общем, что я могу сказать вот так к концу? Просто э, благодаря тому, что я э, нахожусь постоянно в теле Христа, постоянно в общении с братьями, сестрами, я очень часто получала исцеление на домашних группах. because uh, um, of me being present so much at the church, at the meetings, and I oh, uh, received, I was in the body of Christ, I received healing and uh, wonderful things from the Lord. Uh, at the home group, I was healed и физически, ну и духовно, естественно. Physically and emotionally, потому I got что healing. Бог хочет, чтобы мы общались с Ним и друг с другом. Because God wants us to fellowship with us, and He wants us to fellowship with each other. Потому что другого такой, как я, и другого такого, как вы, каждый из вас нету. Because we are all unique. There's no one like me. There's no one like you guys. Если, может быть, кто-то нуждается в каком-то ответе, то это может быть только один тот человек, который может проговорить в сердце. И очень важно общаться. It's very important to fellowship because maybe you have the answer for someone in the church. Знаете, все время а, радость берется именно в общении с друг другом. And the joy it comes from the with each other. Я получаю силу, духовную силу, физическую силу э, в общении, в служении. And I and in Потому что когда ты приходишь э, где-то что-то кому-то помочь, э, ты всегда встречаешь новых людей. Э, ты всегда наполняешься радостью. И все эти проблемы и трудности, которые есть, Ага. So Мне предупреждал <laughs> <laughs> отрывками. But like if you come to help someone, you receive so much more from the fellowship. Э, ты уходишь ну, исцеленный. И я хочу сказать еще, что очень важно иметь э, действительно тех людей, с которыми бы вы могли а, общаться близко, потому что церковь большая. And it's very important to have people with whom you can uh, fellowship very closely, because church is big. И мы будем расти. And we will Я grow. верю в это. I believe in it. Вот. И очень важно иметь близкого человека, которым, close, uh, которым ты можешь молиться, to whom, with whom открываться, you can pray, open up yourself потому to them. что в этом тоже и сила, because и радость, и победа. And joy and victory. Ну, наверное, не знаю все, поэтому I think that's it. будьте благословенны, я вас всех люблю. I love you. Спасибо, Жанна. Um, when we think of the Apostle Paul, we think of this great academic, very serious man. Когда мы думаем про апостола Павла, мы представляем такой умный ученый, такой очень заумный, серьезный мужчина. But if we read the New Testament in the context of where uh, he ministered, we can see that he had the same relationship we were talking about with the church. Но когда мы читаем э, Новый Завет, мы видим, что у него э, есть отношения близкие с людьми в церкви. Let's look at 1 Timothy 5, verse 1 and 2. Давайте посмотрим э, 1 Тимофея, 5 глава, 1-2 стих, стихи. Um, so here he says to Timothy, he says, Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as he were your own father. Okay, treat younger men as brothers. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев». He's talking about There must be a relationship in the church like father, son, brothers and sisters. Next То есть verse. видно, что отношения в церкви были как между отцом и детьми, братьями и сестрами. Вот такие связи были. Older women as mothers and younger women as sisters with absolute purity. Старец как матерей, молодых как сестер со всякой чистотою. Fathers, mothers, Отцы, brothers, матери, sisters. братья, сестры. A church is a family. Церковь — это семья, with real family relations. настоящие семейные связи. Romans 16:14. А Римлянам ш- 16-14. When we read the Old, uh, the New Testament, we see that the church um, was characterized with with very close, intimate relationships. Когда мы читаем Новый Завет, церковь, она э, всегда показывается как э, место, где есть очень близкие отношения, тесные между людьми. The language of the New Testament is filled with family relationship words. И э, стихи из Библии в Новом Завете наполнены именно стихами, а, относящихся к лексикону семейному. So the Apostle Paul finishes his wonderful letter to, to the Romans. Апостол Павел заканчивает свое письмо к римлянам. Very theological message. Очень такой теологичный, теологический Deep, profound truths. глубокая истина. Он поделился глубокой истиной в этом. Very serious book. Серьезная книга очень для изучения. But look at what he says at the end. Но вот смотрите, что он говорит в самом конце этого письма. Greet us in Cretus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers with them. Приветствуйте Иордиона, сродника моего, приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. That's amazing. Потрясающе. So he calls these people by name and he says, especially greet these people. То есть он людей называет поименно. Вот этих приветствую, этих приветствую. Philippians 4.1. А, Филиппийцам 4.1. Look just with what heart he writes these, Смотрите, these как он пишет эти слова. Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. That's amazing. Потрясающе. A father's heart for the church. Это отцовское сердце у него, направленное к церкви. И когда проблема возникала в церкви, например, в церкви в Коринфе. Кого он послал? Anyone? Кого послал в Коринф он? Тимофея? Timothy. Тимофея. And what did he say about Timothy? А что он о Тимофее говорил раньше? My son. Мой сын, мой сын Тимофей. That's amazing. Потрясающе. Okay. So the church, right from the very beginning, was a family. То есть изначально церковь, когда она создавалась, это была семья. So biblical community is not just something we do, but it is who we are. И библейская община это не то, что мы делаем, да, вот мы это делаем. Это то, кто мы есть. A healthy church is marked with love, truth, transparency. В здоровой церкви можно увидеть любовь, А, истину и э, открытость. Honesty, sincerity. Честность, искренность. And voluntary accountability. И э, добровольная, добровольная подотчетность. подотчетность. Mm-hmm. Okay. Now that sounds very complicated. Звучит очень запутанно. But we we want to be accountable to one another. Но мы хотим быть подотчетны друг другу. We want we want to we want to invite people to speak into our lives. Мы хотим э, приглашать людей, и мы хотим, чтобы люди эти говорили в нашу жизнь. People who we have a relationship with. Люди, с которыми у нас есть взаимоотношения. So if I go to a home group and I'm there for the third time and people say, "Listen, Hansi, tell us about everything, all the terrible things you've done in your life." Yes, they а, ask me а. to share that. Um, например, третий раз я прихожу на домашнюю группу, и они просят, ну поделись с нами со всеми ужасными вещами, которые ты совершал в своей жизни. Say no, it's none of your business. <laughs> ну, я, ну, это не ваше дело на самом деле. But if I have a friend in the church, Но если у меня есть друг в церкви, a friend who I know, друг, которого я хорошо знаю, um, I trust, и я ему доверяю, I can tell him those я things. могу ему сказать, все свои ошибки, что And с мной произошло. И это помогает мне расти. So that is very healthy accountability. То есть это очень полезная подотчетность. And I want to encourage you. И я хочу воодушевить вас, that you will find those people in the church. что вы нашли таких людей в церкви. It's very important. Очень важно. When we think about the word biblical community, когда мы слышим такие слова, как библейская община, we think about the Greek word koinonia or koinonia, some people say. Есть такое греческое слово. Koinonia. Okay. And it means sharing which we have in common. Это означает, что делиться тем, что мы имеем общее, делиться общим. Okay. And what do we have in common? Что у нас есть общее? we gather around the person and life of the Lord Jesus. Мы собраны здесь вокруг личностей, вокруг Иисуса, рядом с Иисусом Христом. And we do it in such a way that we become, that we grow and become more like Jesus. И мы это делаем таким образом, что мы становимся более похожими на Иисуса. It is so important that we as a church, we just have fun together. It's very И important. также важно, как церковь, хорошо проводить время вместе. Those of you who were here during the summer, we went on picnics after, after church. Те, кто оставал, был здесь летом, мы на пикники после церкви всегда There was a ходили. time we went bowling together. Ходили, в боулинг играли. We should do that again. Надо еще раз так сделать. <laughs> It's important. Это важно. But it's also important that we remember that our goal is to encourage one another to become more like Jesus. Но важно нам помнить, что наша цель это помогать друг другу расти в Иисусе, Христа, в Иисусе Христе, чтобы быть более похожим на Него. We share our lives with one another. Мы делимся своими жизнями с другими людьми. But the focus of our community is the life of Jesus. Фокус, цель нашей общины — это жизнь Иисуса Христа. Jesus had his group of friends around him. Иисус, собрал вокруг себя группу своих людей, э, друзей. And he made them disciples. И он сделал их своими they учениками. in their они, faith, они росли в своей вере. And they became more like Jesus. И они становились более похожими What do на Иисуса. We want to do in our church? И что мы хотим делать в нашей церкви? We want to build this community that becomes more and more like Jesus. Мы хотим построить нашу общину, чтобы она была более, более похожа на Иисуса Христа. In the Bible, there are so many scriptures that talk about one another, our relationship to one another. И в Библии, напол, на Библии наполнена стихами, которые говорит а, о отношении э, с другими людьми. And I'm just going to read a few of them in Romans 12. И некоторые стихи я прочитаю из Римлянам 12. So let's read from verse 5 to 18. С 5 по 18 стих давайте прочтем And then I'm вместе. just going to have five points. И пять моментов я там выделю. Let's quickly read it. Can you read it in, а, in я по прочитаю. Ага. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Шестой стих. You can just go on. Yes. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении – Увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай, простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите – Утешайтесь надеждою в скорби, будьте терпеливы, молитвы постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимности. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуй, но последуй, а, последуйте, последуйте смиренным, не мечтайте о себе, Никому не воздавайте злом за зло, напекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Uh, do I need to read that in English as well? Is it okay? Okay, so the first point I want to make is in verse 5. It says that we are members one of another. И первое, что хочу подчеркнуть, написано в пятом стихе, что мы являемся а, членами друг другу. So Paul is very clearly telling us that we have a covenant with God, but we also have a covenant with each other. Павел говорит, что у нас есть завет с Господом, да? Мы заключили завет с Господом, но также между нами существует завет. We are related to one another. Мы относимся друг к другу. We can also remember what Paul wrote in 1 Corinthians 12 about the body of Christ, that we are all parts of the body. И мы тоже можем э, посмотреть, 1 Коринфянам 12 написано, что мы а, часть тела Христова. This amazing picture he draws of, of, the body, of the body working together to do something wonderful for God. Он написал красивую картину, то, что мы тело Христова, которое вместе работает вместе. And he says if, if one part is hurting, then the whole body is И он hurting. говорит, что если там одна часть маленькая болит, то все тело страдает от этого. We are linked to one another. Мы связаны друг с другом. The blood of Jesus does not only work in our relationship with God. Кровь Христа работает не только между моими отношениями и Богом, but also amongst us. но также среди нас. We have the same DNA. У нас такой же DNA, ДНК. We will never have the right to say, I don't want to be a part of the church. Мы никогда, у нас нет права сказать, ну не хочу я быть церкви, частью церкви. That is so, so strange to say that. Это очень странно, да, для верующего человека сказать, что не хочу я быть частью церкви. Because in fact you say that I'm not really a follower of Jesus anymore. Потому что на самом деле вы говорите, ну я тогда не, след, не, не следую за Христом. Because Jesus is the head, we are the body. Потому что написано, что Иисус является главой церкви, а мы тело Христово. The Bible many times tells us that we are interdependent and interrelated. И в Библии часто написано, что мы зависимы и связаны с друг с другом. There's nothing we can do to change that. И мы ничего не можем сделать, чтобы это поменять. We are part of each other. Мы часть друг друга. And that's the truth. И это про- истина. And it's a wonderful truth. Это замечательная истина. Now, I know there are some people in the church, it's, you know, it's not so easy to love Э, и Я знаю, что or to love them. Я знаю, что есть люди в церкви, которые а, не очень легко позволяют себя любить и сами не очень. We'll talk about that a little bit later. Ну, мы попозже об этом поговорим. But we need to realize that we need Christians in our life. Но мы должны понять, что нам нужны верующие люди в нашей We жизни. desperately need one another. Мы отчаянно нуждаемся в друг друге. That's the nature of the body of Christ. Это природа а, тела Христова. So there's no room for arrogance amongst Christians. И между нами не должно быть а, а, высокомерия. Think, well, I'm a bit better, I don't really need you. Думает вот так. Ну, я такой замечательный, мне никто не нужен. In our whole w- walk with Christ, we will express our need for one another. И в нашем хождении с Господом мы а, будем показывать ш- свою нужду в других людях. We need each other. Мы нуждаемся друг в друге. And that gives us humility. И это дает нам смирение. Point number two, Второй момент. that's in verse 10. В десятом стихе. We love one another. Мы любим друг друга. It says there, love one another with brotherly affection. И здесь написано, что возлюбили друг друга братской любовью. And Paul doesn't use the word agape there, means God, God's kind of love. И он не использует э, греческое слово агапе, означающее Божья любовь. But he uses the word Philadelphia, which means friendship. Он использует слово любовь Филадельфия, означающее дружба. Brotherly affection. А, братская, ну, сестринская любовь. Okay. So he's saying, Don't just always use that excuse of saying, well, I love him, but I don't like him. Ну, не, он говорит, э, э, ну, я его люблю, но он мне не нравится. He's saying, work on liking that person. Он говорит, работай над тем, чтобы тебе понравился этот человек. We are members of one another. Мы часть церкви, мы члены We друг друга. Are tied to one another. Мы связаны друг с другом. This is a family term. Это семейный э, э, термин. If you don't like your brother, если вам не нравится ваш брат, how many of you have brothers? У кого can есть I, братья? Can I, can I ask the ladies who have the ladies? Девочки, девочки, who дев, you have got brothers? девочки, у кого из девчонок есть братья? Um, have you had a problem with your brother? У вас с братьями есть проблемы? Or a conflict? Конфликты. You fight with him. Деремся. Did you draw a knife on him anytime? Ножичек вытаскиваем. Не, наверное, нет. In some Жизнь. families it happens. Ну, знаете, в некоторых семьях, да, ножом атакуют. But you can never say he's not my brother anymore. Но вы никогда не можете сказать, ну, этот человек не мой брат. He's your brother. Он ваш брат, даже And если same in the church. И то же самое в церкви. Brother, sister. Сестры, братья. I know we don't use these formal terms in our church. Мы не используем эти формальные э, термины в нашей церкви. I don't say Brother Christian, can you come here? Я не говорю, брат христианин, подойди ко мне. We, we call each other, but, but I think sometimes it's good to say brother and sister. Ну, э, мы по именам обращаемся. Но иногда, наверное, хорошо обратиться к кому-то брат, сестра. Because we're really brothers Потому что на самом деле мы братья и сестры. And not only by name, but in relationship. Не просто так, да, титул брат, сестра. Ну, именно действительно у нас такие отношения есть. Well, this is actually a whole sermon on its own. What it means to be brothers and sisters in the body of Christ. Это отдельная проповедь о том, как быть братьями и сестрами во Христе. I heard this one man give this example. Я вот слышал такой пример, человек один The поделился. brothers and sisters, they were just fighting, Братья и сестры, они дрались постоянно. and his father called them together. He said, Now sit around the table. И отец этой семьи, где братья и сестры дрались, он сказал, садитесь все быстро за стол. And he said, Look around this table. И он сказал, отец, ну посмотрите вот за столом, кто сидит. You need to realize something. Вы должны кое-что понять. This is all you have in this life. Это все, что у вас есть в этой жизни. And I think that truth, um, we should realize that in the church as well. Я думаю, что это истина, да, что больше никого у нас вот твой брат или сестра, твоя семья, это все, что у вас есть. То же самое мы должны понять в отношении церкви. We are linked to each other. Мы соединены друг с другом, мы связаны Through the blood of Jesus. через кровь Иисуса Христа. So don't mistreat each other. Не ведите плохо по отношению друг к другу. It's your brother, it's your sister. Это ваши братья, это ваши сестры. Don't gossip. Не э, сплетничайте. It's your brother, your sister. Это ваш брат, это ваша сестра. third point. Третий момент. We are to honor one another. Мы должны чтить, уважать друг друга. Honoring one another чтить друг друга. What does it mean to honor another person? Что значит чтить другого человека? It means to give value, respect to a person. Это значит уважать, ценить его. One translation actually says, outdo one another in showing honor. А, в другом переводе этот стих переводится как а, постарайтесь а, превзойти да, друг друга в этом моменте. Кто сказал спасибо? Постарайтесь превзойти друг друга в уважении друг друга. Звучит странно. When people come into this building, to our church, Когда люди приходят э, в это здание, в нашу церковь, they need to know that they are dignified. они должны понять, что их уважает, that they are important что to они God, важны для нас, that God loves them. что Бог любит их. And, and we should We should have that relationship with one another. И именно такие отношения должны быть между нами the leaders are not the main people in the church. Лидеры это не главные шишки в церкви. Who want to show their gifts to everyone. Которые хотят показать свои дары и таланты. The leaders are those who serve. Лидеры это те люди, которые служат. Leaders are those who care for people. Люди это служащие люди, лидеры, они а, заботятся о людях. And those who sacrifice to lift other people up. И они жертвуют своим временем собой, чтобы поднимать людей. We need to value one another. Нам нужно ценить друг друга. We need to realize that we are special in God's eyes. Мы должны понять, что мы особенные в Божьих глазах. Doesn't matter where you come from. Неважно, откуда вы приехали. What nationality you какая are from, у вас национальность. You are, you are so valuable to God. Вы очень ценны для Господа. One thing we can do is to always be grateful to our brothers and sisters. И что мы можем сделать, это всегда показывать, показывать благодарность своим братьям и сестрам. It's I mean, I, I know this from my own house that it's very easy to, to tell the children or they tell us sometimes what we're doing wrong. Это очень э, э, легко мне на своем примере показать, что дети часто мои. А, they, they can say what's wrong. Ага, они могут сказать, дети мои могут сказать, что не так в семье. Or I can tell them, you know, you're doing this wrong. Или я могу сказать детям, вот ты здесь ошибился, здесь неправильно Go поступил. Clean your room. Иди, пойди, убери комнату but to really be thankful and to tell them what they are doing that is, that is so good and is such a blessing to the house that we don't do that often. Но мы, к сожалению, а, не, не часто делаем по-другому. То есть мы часто видим ошибки других, но а, сказать человеку, вот, вот это ты молодец, правильно сделал, похвалить за что-то, мы, к сожалению, не часто так поступаем. Bless one another. Благословляйте друг друга give to one another. Давайте друг другу. Uh, say, say thankful words to one another. Говорите их красивые, хорошие слова друг Phone другу. One another. Звоните друг другу. Write a thank you message somewhere. Благодарственные записки посылайте смски. In that way we're honoring one another. Таким образом мы чтим друг друга. We are saying, I see you, I value you. Мы таким через эти смски и слова мы говорим, я вижу тебя, я, я уважаю тебя. Okay, point number four. Так, четвертый момент — to live in harmony with one another. That's verse 16. 16 стих. Живите в гармонии с друг с другом. What does he mean by that? Что означает жить в гармонии? He's talking about building an environment and an atmosphere of cooperation. Он говорит о том, что мы должны построить атмосферу а, гармоничную, где все вместе работают, mm-hmm. в единении. Have you met people who always have some have their own very strong opinion. Вы когда-нибудь встречали людей, у которых всегда очень такое сильное мнение? And they have so many opinions. When people meet them, they want to run the other way. А, и у них такое сильное мнение, они всегда делятся своим мнением, что когда их люди встречают, они всегда хотят от них как бы сбежать. Или мы хотим что-то сделать, они говорят, ну, так нельзя, это неправильно, это у тебя ничего не получится. What Paul is saying, Павел говорит здесь, living in harmony with one another, жить в гармонии друг с другом. He's saying, Hansi, the church is bigger than you. Он говорит, Ханси, церковь больше, чем ты. Others are more valuable. Люди другие более важны и ценны. And your security is in me. И твоя um, уверенность находится во мне. And your contribution to that church should add to the spirit of unity. И твой вклад в церковь должен э, добавить э, э, больше духа единства в церковь. And not take away from it. И наоборот, не, не разорять церковь. You ought to be a blessing and a contributor. Ты должен быть благословением и тем, кто что-то вносит в церковь. And not a complainer. И не жалобщик. Не By быть жалобщиком. Way, be very aware of people who criticize the church the whole time. Будьте внимательны к людям, которые все время критикуют церковь. А, не думайте, что вы единственный э, с мозгами в церкви. He also says associate with the lowly. И он также говорит, общайтесь с тем, кто а, находится эм, That was the last verse, I think, verse 18. It says, associate with the lonely, with the lowly. Общайтесь с людьми, которые, может быть, не такие э, а, богатые, уверенные в себе люди. Um, С простыми людьми. yes. Вот. So, what is he saying? Что это означает? He's saying, don't just be in your own little group. То есть здесь имеется в виду, что э, не общайтесь только вот с вашей маленькой группкой, да? Don't think you are better than others. Не думайте, что вы лучше, чем другие люди. Don't think you're worse than others. Не думайте, что вы хуже, чем другие люди. But you need to be a big person willing to talk with anyone. Вы должны быть самодостаточным человеком, который готов общаться со всеми людьми. С людьми, которые уверенные, успешные, и людьми, которые бедные и не очень. So what the Apostle Paul is saying is, if you associate with the lowly, и то есть Павел говорит, если вы общаетесь с теми людьми, которые, может быть, ниже стоят на социальной ступеньке, you can learn something from them. вы можете чему-то научиться от них. Be humble. Будьте смиренны. That's the spirit of Christ. Это Дух Христа. The fifth point. Пятый момент. Live at peace with one another. Verse 18. 18 стих. Живите в мире друг со другом. That's a difficult one. Это очень тяжелый стих. Because there is a difference between peace makers and peacekeepers. I don't Потому know how что to есть this разница one. между а, миротворцами и и теми людьми, которые пытаются а, примирить других людей. Хранить мир. Миротворцы и мирохранители. И хранители мира. Okay. If you're a peacemaker, если вы миротворец, there's a conflict, есть конфликт, да, какой-то? But you are willing to sacrifice in order to, to keep peace. Or но ну, вы готовы со своей стороны чем-то пожертвовать, чтобы сохранить мир вот с этим человеком. But it's not a serious thing. it's not a serious thing. Ну, это не серьезно там какой-то It's not a truth. Это не истина. For example, Например, um, you like pork. Pork. А, вам нравится свинина. Your friend doesn't. А вашему другу не нравится свинина. <gasps> А, So it's not a it's not a big issue. Не не сильно большая проблема, да? So in order for there to be peace, you just say, okay, I won't eat pork tonight. И чтобы сохранить мир между вами и вашим другом, вы решаете, не буду я сегодня свининку кушать. Okay. But if there is a, a truth involved. Но если в это вовлечена истина. For example, например, someone is um, controlling you and manipulating you. Например, кто-то вас контролирует и манипулирует вами. The wrong thing will be to do is to say, okay, okay, okay. Неправильно будет сказать, ладно, ладно, ну он контролирует, манипулирует меня, ну я хочу, чтобы у меня был мир с ним. Я буду so you just try to please everybody. Вы пытаетесь у, эм, угодить всем. But there's a truth involved. Но здесь истина задействована. The truth is that you cannot be manipulated by people. Истина заключается в том, что нельзя позволять другим людям манипулировать вами. Because you're in Christ. Потому что вы находитесь во Христе. And you, it's very difficult to do what Christ tells you if you're manipulated by people. И очень трудно делать то, что вам говорит Христос, если вас вами манипулируют другие люди. So here you have to say no. И поэтому вы должны сказать нет своему you другу, который... confront in love. Вы должны в любви uh, отстоять свое мнение или что там. And as far as it is possible, be at peace with that person. И постарайтесь, насколько возможно, сохранить мир с этим человеком. Do you, do you get the difference between the two? Вы, вы поняли, да, разницу между двумя? Our hearts should always be peace. Наше сердце должно быть в мире всегда. Because we're brothers and sisters. Потому что мы братья и сестры во Христе. But there are times when the relationship will, will not actually work out. Но иногда взаимоотношения могут и не сработать, вот как в We примере. just have to love that person Мы должны просто любить этого человека and pray for them. и молиться за него. And I'm going to finish off with two questions, И двумя вопросами я хочу закончить. maybe three. Может быть, тремя вопросами закончить The проповедь. first one is Первый кво- вопрос. you know, we as a church, we, our vision is Well, we love God, we love people. Наше видение такое, да, мы любим Бога, мы любим людей. And we want to make disciples of people. Мы хотим, чтобы были ученики Христа. So my first question is, do you love God? Вопрос первый, вы любите Бога? And I mean, do you really love God? I'm not talking about what you're doing for God. I'm Я не говорю о том, from your heart, do you love God? Я не говорю о том, что вы много делаете для Бога, но просто вы любите Бога. Second question. Второй вопрос. Do you really love people? Вы любите людей по-настоящему? Do you love your brothers and sisters in the church? Вы любите своих братьев и сестер в церкви? And the third И question третий вопрос. um, Are you making disciples? У вас есть ученики? Um, are you building relationship with people in the church? Вы строите взаимоотношения с людьми в церкви? Are you really part of the church? Вы действительно являетесь частью церкви? Are you growing in your relationship with God by being around other people? Вы растете во Христе через людей, которые находятся в вас. Can we all stand up, please? Давайте вместе, давайте встанемся.